Comhrá 1. Haigh a Úna, conas atá tú? Tá ocras an domhain orm. Táim i lár throscadh concern faoi láthair. Maith thú, a Úna. Cathain a thosaigh tú air? Thosaigh mé air ar a hocht a chlog ar maidin agus beidh mé críochnaithe ag a hocht a chlog amárach, ach tá ocras an domhain orm anois! An mó airgead a bhaileoidh tú? Tá súil agam €200 a bhailiú le haghaidh Concern. Tá rudaí go dona san Afraic faoi láthair, go háirithe in iarthar na hAfraice, áit a bhfuil an galar Ebola ag marú na mílte. Chuala mé faoi sin. Tá rudaí go dona ceart go leor. An fhadhb is mó ná nach raibh a fhios ag na daoine conas déileáil leis an ngalar ag an tús agus scaip sé an-tapa ansin. Tá sé an-bhrónach ar fad. Ach is féidir leat do pháirt féin a dhéanamh. An bhfuil aon airgead agat don troscadh? Nár laga Dia tú, a Úna. Seo duit fiche euro.